pred njihovim problemima, da ih riješi, da im pomogne, da je Allah subhanahu ta'ala bilo lahko, <coughs> tako da im nađe izlaz iz njihove situacije i da je Allah subhanahu ta'ala na njihovim primjerima pokazao svoju moć, znanje, svoju mudrost, alaikum sallam, i pokazao da Allah s.w.t. neće vjernike ostaviti tako dalje. Dakle, sve te pouke koje smo uzeli iz one prve priče sa početka sure Kasas, je tako, iza toga je uslijedilo poređenje te situacije sa našom situacijom i konstatacija da nam situacija nije zavidna, je tako, da imamo dosta problema, da, da je umet potlačen, da su muslimani danas e, potlačeni, obespravljeni, da su gubitnici i na Dunjalku i na Ahiretu u ovakvom stanju. Jel tako? Na Dunjalku su opljačkani. Sva njihova bogatstva su im otjeta. Na Dunjalku su obespravljeni, znači materijalno, obespravljeni su politički, ni za što se ne pitaju, nikakve one odluke ne mogu donositi, jel tako, obespravljeni su, jel tako, i potlačeni i dinski i dunjalučki u svakom smislu. E sad kad jednu takvu tešku konstataciju spustimo na sebe, jel tako, onda je poslije toga ponovo treba podsjetiti, jel tako, na ono ohrabrenje s početka i na kraju da dodamo jednu stvar, da, da to što se događa ne smijemo računati da je zlo. To što se događa i to što se dogodilo i to što je muslimane poklopilo, mi ne smijemo računati da je to zlo. Kao što kaže Allah subhanahu ta'ala u dijelu ajeta u suri Nur, la tahsebuhu šarran lakum. Ne bojte računati da je to zlo za vas. Pa je ovaj ajet, ne bojte računati da je to zlo za vas, objavljen, je tako, u posebnom slučaju. Međutim, Ja imam ovde ispred sebe jednu risalu, jednu kratku studiju koju je napisao dolazi iz Ibn Nasir El Đelil, jedan od učenjaka naših savremenika, još je živ, molim Allah subhanahu ta'ala da ga učvrsti, da ga sačuva, da ga pomogne, je čitavu tu risalu naslovio i stavio kao naslov dio ovog kuranskog ajeta. Nemojte računati da je to zlo za vas. Pa, prvo uspostavio na početku ove risale određena pravila. Tako prvo pravilo da nas je Allah subhanahu ta'ala na ovom dunjalku stvorio, da nas iskuša da vidi kako ćemo postupiti. Ovo je halakal mautu al hajata li je blugakom i jekom ahsen amela. On nas je stvorio, on je stvorio i život i smrt, da nas iskuša da vidi kako ćete raditi. Druga stvar, nakon što nas je stvorio, Allah subhanahu ta'ala i svoje mudrosti učinio da od nas bude mu'mina i da od nas bude kafira Voledi halakakum fe minkum kafirom, wa minkum mu'min. Je li tako? A onda je dao da između mu'mina i kafira bude vječita šta? Borba. I onda je to također iskušenje, to i to iskušenje i to je ta stvar gdje se mi oprobavamo, gdje će Allah, gdje Allah subhanahu wa ta'ala želi da vidi kako ćemo mi postupiti, čija će djela biti najiskrenija i najispravnija. Jel tako? Zalike volau ješa Allah lan tasala minhum walakin liyablu ba'dakum bi ba'd. To je zato da Allah hoće da Allah hoće, on bi ih sam uništio, sam bi ih pobjedio. Ne treba mi Allah subhanahu wa ta'ala da Allah pobjedi i uništi Ameriku, o tako? Nisu trebali muslimani, Allah subhanahu wa ta'ala da, da na njihovim rukama se sruši Rusija. O tako? Allah subhanahu wa ta'ala bio u stanju sam da to sve sredi i ništa ni pred čim Allah subhanahu tela nije nemoćan i nema nikakvog problema pred kojim Allah subhanahu tela zastaje i ne može ga riješiti. Međutim, Allah subhanahu tela želi šta? Volakil jeblu wa ba'dakum bi ba'd. Da je Allah htio sam bi ih pobjedio, ali Allah želi vas jedna drugima da iskuša. Pa smo mi iskušenje za nevjernike, a nevjernice iskušenje za nas. Pa pogledajte, na primjer, evo spomenuo sam Rusiju, Allah subhanahu wa je mogao sam, je tako, srušiti Rusiju. Mogao je Allah subhanahu wa srušiti Rusiju Amerikom. Je li mogao? Jest. Dakle, kad je nastala blokovska podjela u svijetu, malo, je tako, moramo odustati od ove risale. Sad je naopalo nešto drugo. Kada je nastala blokovska podjela, onda je svijet podijeljen na dvije interesne sfere. Jedni podržavaju Ruse, a drugi podržavaju Amerikan, Amerikanci. I onda su u toku tog takozvanog hladnog rata trajali vrlo vrući ratovi. Širom svijeta. Ali tako? Kakvi su to ratovi bili? U zemljama, jel tako, se Rusija i Amerika bore za prestiž, je li tako? Ko, kome će se prikloniti, je li tako, vlada u određenim zemljama? Pa je svako tražio svoje pomagače unutar tih zemalja. I onda se unutar tih zemalja vodila žestoka borba, je li tako? Krvavi ratovi, južni i sjeverni Jemen, je li tako? I razne druge situacije. Tih ratova je bilo, kao što neko spomenu, govori po sjećanju, oko 17 ratova. Allah najbolje zna. U svim tim ratovima Rusija je pobjedila. I uspostavljen je u tim državama komunizam. Uspjele su komunističke revolucije. Je li interesantno? Kao na primjer na Kubi. Na Kubi, svugdje, znači u Jemenu, u ostalim mjestima, znači u arapskom svijetu, Uspjele su komunističke revolucije, nije uspjela Amerika. Rusija je uvijek pobjeđivala. Svim tim ratovima. I Amerika je time dokazala šta svoj nemoć pred Rusijom. Nemoć. A onda je Rusila, Rusija dobila nakaut. Koga je Allah počastio da taj nakaut izvede? Pa tako? muslimanska ruka. Muslimanska ruka. Dakle, da je Allah htio mogu Rusiju sam pobijediti. Da je Allah htio mogla je Rusija past Amerikom. Da je Allah htio. Ali nije Allah je htio šta? Da tako neki slaviće počasti time. Nije fazon, jel tako, kad nekog prvaka svjetskog i bildera, boksera, dođe neki, jel tako, bildar koji on, pa ga nakautira. To nije nikakav fazon, je tako? To svi gleda svaki dan, je to interesantno. Ali zanimljivo, kad jednog bildara, je tako, svjetskog šampiona dođe i beba i... A, nakaut odmah. E, to je interesantno. A tako, to treba na to obratiti pažnju. Ovo je sad nešto interesantno. Ha? Dakle, da je Allah smano tala htio, sam bi pobjedio. Nego da Allah smano tala želi da vas iskuša. Pa je pravilo ovdje šta, šta uspostavljamo? Pravilo je da budemo iskušani na dunjalku. Da budemo isprobani, stavljani na belaje. Tako? Međutim, kad ti belaje dođu, je li to musibet? Je li to zlo? Šta je, kako da mi se postavimo? Ovi belaji koji se spustili na muslimane, Nije to da Allah smano tjela to muslimanima čini nepravdu. Inna Allahe la jednimu nase šeja. Walakin nase anfusam jednimu Allah ne čini ljudima nepravdu. Nego ljudi sami sebi nepravdu čini. Pa svi musibeti koji se spustili na muslimane, muslimani su to svojim rukama zaradili. Ali opet, evo, mi smo pogriješili, jel tako? Muslimani su pogriješili. Muslimani su na Uhudu pogriješili, jel tako? I onda je zbog te njihove greške i njihovog grijeha stigao musibet. Ali taj musibet koji ih je stigao opet nije zlo za njih. Razumijete? Znači, opet nije zlo, opet je šta? La tahsebuhu šarvar lakum. Namojte računa da je to zlo za vas. Bel huwa hajru lakum, nego je to dobro za vas. Pa je ovim porazom na ugudu Allah subhanahu wa ta'ala tako očistio vjernike nevjernicima dao povoda da ustrajavaju dalje na borbi ne bi li Allah subhanahu ta'ala uništio. Jer kad bi muslimani stalno pobjeđivali da bi nevjernici jednog dana prestali da se bore, rekli bi s ovima nema šanse. Ali ovako Allah subhanahu ta'ala mijenja dane. Jedan dan pobjede onaj drugi put će ovi. Što da ovi nevjernici uvijek imaju da im uvijek Allah subhanahu ta'ala uliva lažnu nadu da možda mogu ipak da da triumfuju, tako? da ustrajavaju i tako dalje. I onda je autor ovdje spomenuo nekoliko ajeta koji potvrđuju ovo pravilo. Da muslimane, šta god, pojedinačno ili skupno, zadesi, ne smiju računati da je to zlo za njih. Ne smiju računati da je to zlo za njih. Bilo to da stignu o takvom siveti kao plod naših grijeha, onda je opet nije musivete, pa Allah nas čisti od tih grijeha, popravlja naše stanje, Allah smano tada nas odgaja, Tako, Allah subhanahu wa ta'ala nas priprema za nešto. Allah subhanahu wa ta'ala je ove ashabe na Uhudu kad je došao poraz pripremao. Zašto? Pa ovi na Uhudu sad, oni trebaju, oni ne znaju. a Allah zna, oni trebaju poslije nekoliko godina da budu vladari Dunjaluka. Ovi sad na Uhudu, bespomoćna ova skupina koja je poražena, je tako, Oni trebaju za nekoliko godina da budu vladari Dunjaluka. Treba ih zato pripremiti. Da se odgoji. Da shvate na uhodu, jel tako, kako je pogubno posezanje za, dunja, za Dunjalukom i za ratnim plijenom. Jel tako? Kako je Dunjaluk bezvrijedan. Da nauče mnogi dersovi lekcije. Prema tome šta? La tahsebuhu šarran lakum. Nikad ne računajte da je to zlo za vas. Bel huwa hajru Nego je to dobro za vas. Pa prvi mhm. ajet koji je ovdje spomenuo, kutibe alikum lukitalu vrlo kurhu lakum. Mi sve okolo i opet na ista vrata. Propisana vam je borba, a to je vama mrsko. Vasa an takrahu še'an, wa huwa hajru lakum, vasa an tuhibu še'an, wa huwa šarru lakum, Allahu ja'anu antum la ta'lamu. Sigurno vi nešto jel tako, ne volite, a to je dobro za vas, a sigurno nešto drugo volite, a to je loše za vas. Allah zna, vi ne znate. Allah zna, vi ne znate. Evo ovo što je vama brsko, u tome je vama hajer. A ono što vam je drago, u tome, u tome vam je šr, zlo po vas. Samo ovaj ajet, da se islamski umet ovog ajeta držu, nikad ga ne bi ovaj šer zadesio koji je. Kad su muslimani mislili da im je selamet u, je tako, sklapanju mira, pravljenje nekih ustupaka, izbjegavanje borbe, stiglo je što je stiglo. Sveta, jer upravo u tome što su oni mislili, da, što je njima bilo brsko i što su mislili da nije dobro za njih da se bore, u tome bi im bio, haj, Allah bi im pomogao. Međutim, i sad kad nisu htjeli, pa je stigu ovaj musibet, opet Nemojte računati to zlo za vas. Zašto? Zato što mi sad, nakon ovog iskustva, shvatamo kako su oni grešku napravili ovi prije nas. O tako? Pa nas Allah njihovom greškom i ovim musibetom podučava, evo sad ste vidjeli kako se ostvaruje ovaj ajet. O tako? Praktično ste vidjeli. Onako bi ostala samo teorija. Ali ovako je došlo praktično, da svi da svi odma vide svoje stanje i svoju situaciju. Ovaj ajet je poznat, jel tako, njegovo tumačenje, ne treba u njemu plavo dužiti. Allah smano tajla nas ovdje podučava da i tegova, jel tako, borbe i sve ono što ona sa sobom nosi, jel tako, da je to bolje za nas od izbjegavanja borbe. Jer borbom ćemo ipak na kraju, jel tako, Allah će nas pomoći pobijediti i bit će nam dobro. a izbjegavanje borbe još će veće poniženje doći. Kao što nas je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio u ovom poznatom hadisu, tako i da te bajatum bil ineti, voladitum bil zera, واتبعتم الناب البكر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجع إلى Kad budete trgovali uz kamatu na nedozvoljen način i budete zadovoljni tako sa zemljoradnjom i budete išli za kravnim repovima i, ostavili, i ostavite džihad na Allahovom putu, Allah će na vas pustiti poniženje koje onda neće skinuti dok se ne vratite Allahovoj vjeru. Ovaj hadis je na neki način je tako dodatni, dodatno još pojašnjenje značenje ovog ajeta. Međutim, kad muslimani ostave borbu i kad istikne musibet, opet la tahsebuhu šerrabakom. Nije to zlo za vas, to je dobro. Treba da vas stigne musibet da vi shvatite značenje ovih ajeta i čemu treba da se vratite. Drugi ajet, u aširu hunna bil ma'ruf. I lijepo se prema ženama odnosite. Lijepo se prema ženama obhodite. Fe in kerihtumu hunne, pa ako ih prezrete i ne budu vam drage, jel tako? Fa'asa an takrahu še'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Možda vi nešto prezirijete, a Allah je u tome učinio veliki hajr. Jel tako? Možda neku ženu ne volite baš, oženio si Međutim, šta? Možda je Allah u tome što ti ne voliš učinio veliki bereket i hajr. Ti ne znaš. Jel tako? Jer ovdje je jeđa'al Allahu za budućnost, jel tako? Ne znaš kakvog će ti hajra ona, jel tako, u kući donijeti. Pa i ovaj ajet u istom značenju. Međutim, ovdje Allah subhanahu ta'ala se obraća nama, zato što je, nama muškarcima, zato što je talak i razvod u našim rukama. Ali isto tako može biti poruka i ženama, jel tako? Možda ti se ovaj muž nešto nije baš. Međutim, šta? Možda u tome što ti, što ti se čini sad, da ustraješ, da ne tražiš nikakvog razvoda, ni od kog. Da u tome Allah subhanahu ta'ala učini veliki, veliki hajr. Treći ajet koji potvrđuje ovo pravilo. Ovdje Allah subhanahu ta'ala je spomenuo žene, međutim, možda vi njih prezirite, pa, a, mo, a jel tako, možda vi nešto prezirite. Ovdje nešto je općenita stvar, nije samo žene. Bilo šta od stvari, nešto prezirite u tome, Allah smara tela dao veliki, veliki hajr. Treći ajet koji potvrđuje također ovo pravilo, kaže i njem se skom karpom, فَقَدْ مَسَ قَوْمَ قَرْحَ مِثْلَ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَابُلَهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ Wallahu la yuhibbu zalimin, wa li mahhisallahu alladhina amanu, wa yamhaq al-kafirin. Opet ajet iz sure Al Imran koji govori o uhodu. Ako ste vi zadobili rana, ali tako, pa i oni su zadobili rana. I drugi isto tako pate od bolova, rana. Niste samo vi, ali tako. I mi dane pobjede izmjenjujemo među ljudima, dajemo pobjedu čas jednima, čas drugima, da bi Allah znao ko su vjernici. Šta znači ovo da bi Allah znao ko su vjernici? Allah zna prije bitke i znao Allah ko su vjernici. Nego da bi Allah ukazao one koji će ispravno postupiti. Jel tako? Prije bitke na Uhudu vjernici su bili vjernici, jesu. Munafici su bili munafici, jesu. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala niti će vjernike nagraditi zbog onoga što on zna o njima, niti će munafike kazniti zbog onoga što on zna o njima. Nego Allah subhanahu wa ta'ala daje poraz, daje pobjedu, radi čega? Da onda taj iman se ispolji, pa će Allah subhanahu wa ta'ala nagraditi vjernike za ispoljavanje imana i da ovaj nifak kod munafika se ispolji, pa da Allah subhanahu wa ta'ala ih kazni zbog onog nifaka koji su ispoljili. E to je značenje, da bi Allah znao. Zna Allah prije. Nego da bi Allah šta? Ove je nagradio za ispravan postupak, a ove je kaznio za pogrešan postupak. A ti postupci su stvari ispoljavanja onoga što je Allah već prije za njih i u njihovim vitrinama zna, znao. To je jedna fajda. Druga fajda, mi bez tih iskušenja, dok ne upoznamo te slabiće, o tako, slabog imana i dok ne vidimo, možda bi se na neke ljude, jel tako, čvrsto oslonuli, mnoga im. Mi odlazimo polako, polako. Nije hića tolika, a? A odlazimo, ćemo, imam ja predavanje, to A, a da ja skratim, šta veliš da? Ništa, ti imam reći nama ići. Aleykum selam to. Veselate. Allah vas nagradi. Da se Allah nagradi. Evo ših Ibrahim odlazi ko hoće da ga poselam i ja ću čekati. Ili mali je broj pa mogu nastaviti. Za Pa Allah smano tela daje da vjernici upoznaju svoje safove. Da vide ko je ko, šta je ko je, tako. Da se usvjedoči. Da se usvjedoči. Jer nekad ćeš nekome povjeriti velike tajne, ili tako, povjeriti ogromno povjerenje mu dati. A onda se osvjedočiš prije toga. To je s jedne strane. S druge strane znači da Allah od vas uzme šehide. To će Allah smano tela, kako ćete steći, steći nagrade kod njega? Da uzme od vas šehide. I da očisti vjernike. Da Allah očisti vjernike Zašto? Zato što vjernicima prestoje šta sljedeća opet iskušenja. Dalje. Ovo čišćenje je u stvari unutrašnje pripremanje, odgajanje. Voliju mehesa, znači da očisti u smislu, ti sam ne znaš, ti misliš da si ti hravar, je tako? I misliš da si ti iskren, i misliš da si ti pošten. Je tako? Međutim, Allah smano tela te sutra iskuša i ljudi povjere veliki imetak. I ti onda vidiš svoju slabost. Kad ono ti nisi ni primijetio kako ti to počeo prisvajati, tako, kako si to počeo trpati u svoju trbu, nisi ni osjetio kako si to sad povez. Sam sebe otkriješ, jel tako? Nisi sam sebe poznavao. Misliš da si hrabar, kad ono... Zic. Jel tako? Trebaš tek sad da treniraš, da se odgajaš, jel tako? Tek sad treba da se učvršćuješ. Jeste me razumeli? Znači, to sve koristi. Allah subhanahu wa ta'ala ne može te drugačije odgojiti dok ti ne, do, ne, ne dadne da osjetiš poraz. O tako, da vidiš slabo svoje, da je otkriješ sam sebi, ali da se otkriju ljudi jedni pred, pred drugima. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينِ da, da uništi i da uništi kafire i da uništi kafire. To su, dakle, kad bi čitali ovde e, tefsir o, iz e, Vilalu Kur'an, komentare i druge komentare tefsire na ovaj ajet, oduljilo bi se, ja se ovaj, ograničiti ovako na, na kratak komentar, a sve ovo što komentarišem, dakle, to, je, to su u stvari na neki način sažeci ovih komentara koji ovde su ispred mene. Ovo što vam govori, govori Sejid Kutub u, u svom tefsiru, govori ostalim feseru. Dakle, to je smisao. Pa je sad ispalo zlo da je ovaj poraz na, na Uhudu bio zlo? Nije. Čak što više šta? Bio hajr sa muslimani. Da nauče mnogi lekcije. Da nauči, je li tako, kakve posljedice neposlušnosti grijeha, nepokornosti. Šta ih čeka svaki put? Na samom početku odmah da se odvoje, da nauče i tako da. Sljedeći ajet. Ma kan Allahu li yadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabith yamiza al-khabitha min at-tayyib. Neće Allah ostaviti zajedno vjernike i munafike neće Allah ostaviti na razdvojenim čisto od poganog. A misli se šta? Neće Allah pomiješane i na razdvojene ostaviti vjernike i munafike. U kom smislu? Neće Allah ostaviti munafike, a da ne otkrije njihov nifak. Dobro, kako će Allah otkriti njihov nifak? Spuštanjem musiveta i iskušenjem. Sa te strane, znači, kad god dođu iskušenja, Allah subhanahu ta'ala je iz duboke mudrosti i hajera ta iskušenja dao i razotkrivaju se tako stanja ljudi i vjernici znači onda postaju na jasnom na jasnom stanju. Stanje postane šta kristalno čisto, znaju šta je sa njim. Isto tako svaki put Allah subhanahu wa ta'ala daje šansu svima da uoče svoje slabosti i da se kaju i da se ponovo pripremaju za slične situacije da drugi put ne padnu kao prvi put tako da se popravi da izdrže i tako dalje. Peti ajet. Kul limen ma fis samawati wal ardi kul lillah kataba ala nafsihi ar-rahman. Reci kome pripada ovo što je na nebesima i na zemlji? Allahu pripada. Kome pripada? Sve što je na nebesima i na zemlji, kome? Allahu pripada. On je sebi propisao milost. Kakve veze ovaj ajet ima sa ovim što govorimo? A mi govorimo šta? Nemojte računati da je to zlo za vas. Kad vas stigne musibet i nedaće, nemojte računati da je to zlo za vas. Zašto? Zato što u ovom ajetu Allah subhanahu ta'ala nas podučava da je osnova kod njega šta? Keteve ala nefsihi rahme. On je sebe obavezao na milost. Moraš biti toliko snažan i toliko čvrsto vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala, imati povjerenja u Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad te stignu najveći bolovi i patnje i najveći musibeti, da znaš da je to zbog Allahove milosti prema tebi. Da je to zbog Allahove milosti prema tebi. Kad bi ti nešto silno želio i od Allaha tražio, pa ti Allah uskrati, ne da ti to što ti tražiš. Znaj da je to iz Allahove milosti prema tebi. Nije to zlo za tebe. To je dobro za tebe. Kad bi ti silno želio da te nešto zaobiđe, a onda te baš to potrebno, onda baš u tom trenutku moraš shvatiti šta? Da je to Allahova milost prema tebi. Da Allah prema tebi milosti. I da je to Allahova milost prema tebi. Moraš u to vjerovati. A poslije, nakon izvjesnog vremena, ti ćeš se osvjedočiti. osvjedočiti. Ti ćeš se poslije osvjedočiti koliko je Allah tela prema tebi bio milostiv kad ti je nešto uskratio što si ti želio ili kad ti je nešto dao što ti nisi nikako volio da ti, da ti bude. Poslije ćeš se osvjedočiti. I mnogi su primjeri za to. Allah tela postupa prema tebi milo, milostivo. Milostivo. I to je osnova. Zašto je ovo važno o ovome govoriti? Da mi znamo, da mi se naoružamo time. Zamislite kakav čovjek postaje. Snažan, vitalan, postojan, kad sa sobom nosi ova ubjeđenja. Najveći musibeti na njeg se spuštaju, šta će on plakat? O tako, pobjeć, tražiti milost od svojih neprijatelja, od usta, promijeniti se, šta će uraditi? Skrhat se, izgubit nadu, razočarat se. Neće ništa od Sa ovim uviđenjem ako ustraje i ne poljulja se kod, ovog, kod njega ova stvar, ne poljulja se kod njega ovo ubjeđenje da je to što se događa hajer za njega i da je Allah prema njemu milostivo postupa, on će kroz to proći bez ikakve tegobe i volova. Svjež, ja, snažan, tako. I to je ta stvar koju nevjernici ne mogu da shvate. Kako ovi muslimani sve ovo izvrši? Pa sam sinoć u Bužiju navodio primjer, tako, jednog američkog vojnika koji, a tako, razboli se, svi se razboli, niko se ne vrati normalno pola i se poubija usput, tako. Pola kad dođe kuć. Ovo je istina. Dakle, na američkim televizijama, državnoj američkoj televiziji, tako. Ponavlja se stalno jedna reklama, isto ko mi što imamo, tako, nakon emitovanja određenog perioda reklame, e tako kod nje, nakon neke emisije ili pauze u emisiji reklama. Ako vam naupadne da se ubijete, nazovite taj i taj grob. I onda puste, puštaju snimak, je tako, kako čovjek zove, kaže, ja da se ubijem, a onda ovaj se volom kad tješi, ne smiješ to uraditi, nemoj to uraditi, ti ovo, ti ono, i onda se čuje samo to je reklama. Nije ga uvjerio. Pa tako, to je njihovo stanje, je tako? Neki kažu da je ovo smišljeno od strane američke vlade da se na taj način otarašavaju ti bolesnika i smanjuju državni tro... troškovi. U svakom slučaju nama je dobro, je tako, kad čujemo to. Svejedno nam je, jel tako, jel tamo ostao ili se kući mrtav vratio ili živ pa opet bio brzo mrtav nama uvijek dobar. U sve tri kombinacije. Uvijek hajde. La havla vola kuvete ila. Dakle, nemojte računati da to zlo za vas. Nikad. I tako ćeš kroz život ići uvijek pravo. Nema takvog ljuljanja, posustajanja i tako dalje. Šesti ajet. Ovo je ajet koji je spomenut u naslovu, tako? Inna ladine džavu bil ifki osvetom minkom. Oni koji su izmislili potvoru, kako potvoru? Potvoru na Aisha radijallahu anha, da je učinila šta? Zinaru. Tu potvoru, oni koji su izmislili, to je skupina od vas. La tahsebuhu šarran lekom. Nemojte misliti da je to zlo za vas. Belu wa hajru lakum. To je dobro za vas. E, na ovom slučaju sam planirao da se zadržimo i da detaljno ovdje pročitamo šta imamo. Pazite, znači Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslanik njegova žena Ajša radijallahu anha, njegova kćerka, njegova žena kćerka najuglednijeg ashaba i najvećih prijatelja Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem na, i onoga koji je najviše bio za Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kroz čitavu borbu, kroz sve sva iskušenja. Dolazi potvora na nju, najgora potvora. Tako? Jesu ju mogli za, za Ajšu radijallahu anha izmisliti nešto gore od ovoga? Što je najgora potvora. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zastaje ne zna šta da radi. Mjesec dana neizvjesnost. Ne zna je li to istina, nije li istina. Muči ga to, bolovi, patnje, tako? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja teško je Pacnje, mjesec dana po Medini se tu širi, priča. O tako? On zaustavlja svoju slugu, pita je, šta ti misliš, je li to moguće? Pa pita Ali radi Allah, pa pita neke ashave, pa ne zna šta će. Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam. Tegova se spustio. Ebu Bekr, njegov čiji, Zamislite koje, koja njemu to te govori. Koji je to patnje? Neizvjesnost, mjesec dana. Društvo to, ta islamska država u Medini, paralizovana. Sve staje, je li tako? Zamislite patnje Ariše radijallahu anha. Dolazi na, na koncu, dolazi je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam i kaže, je li tako, Ako si kakav grije radila, tako, pokaj se Allah. Savjeti je, tako da se pokaje. Ako nisi, Allah će te očistiti. Zamislite kako je to njoj bilo. Allah subhanahu wa ta'ala za sve to kaže nemojte misliti da je to zlo za vas. To je dobro za vas. Svatate brzo. Znači mi nekad ne ne ufatimo te ajete, te riječi, jel tako? Ne spustimo i stvarno na realnost. Brzo prijeđemo preko toga, da ti je da zapamtijaš ajete, dobro, jel tako, da znaš dobro citirati, a ne zamišljaš se, jel tako, nad značenjem, dobro, kakva je tu situacija bila, zašto Allah smano tela govori da je hajer? Pogledajte stanja, za ovo stanje Allah smano tela kaže, to je hajer za vas. To je dobro za vas. E onda su učenjaci poslije, jel tako, došli, jel tako, i neki od tih hajrova koji ti sad, na primjer, zbunjen možda gledaš, pa dobro, kakav je hajr u tome, tako. Pa ćemo uz Allahovu pomoć da vidimo sam. Na ovom primjeru, tako možemo prenijeti na sve druge situacije, koje teško da mogu biti teže od ovoga. Je tako? na sve druge situacije možemo prenijeti isto ovo pravilo. Pa kaže a, e, u tefsiru Allah subhanahu wa ta'ala ovim ajetom prvi hajr koji spominje jeste da Allah subhanahu wa ta'ala ovdje otkriva oni koji nisu imali iskren odnos i koji su imali neku pakost prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem njegovoj porodice i Bubekra. Drugačije se nije moglo otkriti. Zatim kaže dalje Allah subhanahu wa ta'ala ovim slučajem hajer je u tome da je na ovaj način Allah subhanahu pokazao muslimanima da kazna za potvoru mora biti že, žestoka. Podučio je Allah subhanahu na ovaj način muslimane da kazna za potvoru mora biti že, žestoka. Jer im je na praktičnom primjeru pokazao koliki fesad i kakav nered može iz te potvore da proiza, proizađe. Da mora biti kazna tako žestoka. Allah subhanahu wa je ovim primjerom pokazao vjernicima kako će takve potvore, takve laži za u, zaustaviti. I spustio ajete i propise. Zatim, Allah subhanahu wa je povodom ovih, ovog događaja objavio objavu i ponovo ukazao na čast, očistio Ajšu radijallahu anha i objavljujući niz ajeta u ovom slučaju, je tako, dokazao i ukazao na čast Ebu Bekra i njegove čerke radijallahu anhuma i ukazao je tako zaštitio čast Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve Pa i u tome šta je u tome hajr? Jer mnogi su mogli to sakriti u svojim prsima i ostati da tu tako ružno mišljenje nosi sa sobom. Je li tako? Međutim, Allah smano tela i svoje mudrosti dao da se to razotkrije, da progovore i da ta priča i taj, a tako, ta potvora da se raši, raširi. Zraš, zašto? Radi toga da se razotkrije da je to potvora i da je to la, laž. Jeste me razumili? Tako mnoge stvari i mi volio bi da se sakrije, volio bi da se ne čuje. Međutim, Allah subhanahu ta'ala dadne baš da ono što bi ti volio da se sakrije, da to iziđe, da ljudi to prenesu. Radi čega? Da poslije onda potekne istraga ispravna, je tako, rasprava i suđenje, da se razotkrije da je to šta? Obična po, potvora. To je hajer također. To je hajr također. Dovoljno je hajra da je Ebu Bekr osaborio, da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam osaborio i Ajša radijallahu anha da su osaborili pa da i bude to veliki hajr. Je dovoljno hajr? Dovoljno da su osaborili da im to bude veliki hajr. Zatim, hajr je isto tako da jer Allah subhanahu wa ta'ala ovdje potvrdio njihovu čast i njihovo visoko je mjesto. Ostavio ajete koji govore o njihovoj časti i čiste ih, jel tako, potvrđuju njihovu čistoću da se uče ajeti do sudnjeg, do sudnjeg dana. Allah subhanahu wa ta'ala je ovaj slučaj nazvao potvo potvorom. Dovoljno im je hajra da je Allah subhanahu ta'ala objavio ajet i čitav ovaj slučaj nazvu potvoru. Je tako? Pa se na ovom ajetu razotkriva i dan danas ko vjeruje u Allaha, ko je nevje, nevjernik. Kako? Je tako? Profidije i dan danas su ostali pri ovoj potvori. Je tako? Allah subhanahu ta'ala u ovom ajetu ovu, potvoru, ovu nazvao šta? potvorom, a oni i dalje tvrde da je to istina. Šta su oni? Nevjernici, da, čaveri zbog toga. To je izvod izvjeri, je li tako? Ali zbog ovoga, je tako sad ovdje? Govorimo o fajdi, iz ovoga. Dakle, dovoljno je hajra da je Allah s.w.t. objavio ajet povodom tog slučaja na kojem će se razdvajati i razdvojiti vjernici od nevije, nevjernika. Tako da ehlu sunne kad ovaj ajet pročitaju ne imaju nikakve sumnje u kufr Rafidija. Ne imaju nikakve sumnje u njihov kufr. To je ogromna fajda. Zašto? Pa zato što oko kufra Rafidija danas veliki rasprav, tako zbunjeni i najrazboritiji oko toga. Zbunili smo. Al tako? Šta vam ljudi, što ste se zbunili, gledaj kako Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajte za razotkrivanje takvih stvari, jel tako? Imamo ovdje dio govora uh, El Mevdud je rahmehullahu ta'ala gdje tefsir ovaj ajet pa kaže Jedna od najvećih fajdi ovog slučaja jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala ovdje vjernicima pokazao da Resul sallallahu alaihi wa sallam ne poznaje gajbu. Kako? Pa zar bi Resul sallallahu alaihi wa sallam se patio mjesec dana, jel tako? Vidjeli su ga kako se muči, kako, kako mi je teško, jel tako? I ovaj ajet šta? Potvrđuje da Resul sallallahu alaihi wa sallam ništa od gajba ne zna. Pored brojnih ajeta koji direktno govore, imamo ajet kulla emliku li nefsi barra vola nefa'an. Volau kuntu a'lamu gajbe lastakthartu minal hajr. Da ja znam gajb, ja bi sebi puno hajra, puno dobara skupio, tako? Pa Allah subhanahu ta'ala naređi i Resul sallallahu alaihi sallam direktno kaže da ne znam gajb. Pa i ovi slučaj, evo ovaj slučaj potvrđuje da Resul sallallahu alaihi sallam ne zna gajb. Čitav ovaj slučaj. Pored toga danas imamo, Allah zna, znači možda milione ljudi koji vjeruju da Resul sallallahu alaihi sallam poznao ga je, da zna ga je. Da havora kotila. Da je znao gajb, znači sigurno ne bi toliko mu bilo teško, ne bi osjećao toliku, toliku tegobu i ne bi toliko dugo, tako, ne bi se toliko dugo mučio i patio. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala odgađa ovu objavu, odgađa, znači Allah subhanahu wa ta'ala da objavi ajete i da kaže da je Aisha radijallahu anha čista od toga čitav mjesec. U tome šta? Hajde. Jer da je odmah sutradan objavljen ajet, da li bi vjernici sagledali sve ove stvari? Ne bi. Da li bi sagledali pogubnost potvore? Da li bi imali priliku da vide koliko je to zlo? Al tako? Da li bi shvatili zašto je za potvoru propisana tolika kazna? Dakle, sve ovo je bilo potrebno i evo nama danas. Mnogi se danas čude kako, zašto je za, za zinalo potrebno četiri svjedoka? i zašto moraju svi vidjeti čin zinaluka, tako čin, baš bukvalno polnog općenja, polne organe, ili tako. Zašto je to potrebno sve tako? I da onaj ko dođe i iznese takvu stvar, makar i bilo trojica, da posvjedoči, ako ne nađu četvrtog, da svi dobiju po 80 štapova i da im se nikad više svjedočenje ne prihvata. Zašto je to sve tako? da bi se šta usta zatvorila, da ne smije niko o tome pričati. Da ne smije niko takve stvari spomenuti. I tako dalje. Znači, sve su ovo hajrovi koji proizilaze iz ovog zapravo mi gledamo ovo kao musibet, jel tako? A u stvari Allah subhanahu ta'ala je to stvorio i dao radi radi hajra, radi vjernika, radi generacija muslimana koje će se izredati do sudnjeg dana i, kojima, koji, i svima će njima u tome biti hajr. Hajr je Allahov poslaniku sallallahu alaihi sallam i Ebu Bekru i njegove čerki, majke vjernika, Ajše radijallahu anha, svima je hajr, ali svima, svim vjernicima do sudnjeg dana u tome, u tome bio hajr. Ovaj slučaj posebno, ovaj slučaj posebno, dakle, bi mogao ostati kao slučaj koji je za pamćenje, jel tako? Na kojem ćeš ti uvijek mjeriti i na, kojem će, na koji ćeš se ti uvijek vraćati. Kad god ti dođe neka tegoba, neki musibet, neki velaj, jel tako? Da se ovog slučaja sjetiš. Jel tako? I da shvatiš da ako Allah subhanahu ta'ala za ovakve musibete kaže da su hajr, pa i tvoj musibet neće biti veći od ovoga. Znaj da je to šta je? Hajr prema tebi, la tahsebuhu šerran lakum, nemojte računati da je to zlo za vas, to je sigurno, bel huve hajrun lakum. To je hajr i dobro za vas. Isto tako još jedan ajet, pa ćemo s ovim ajetom završiti. Ma jeftehillahu linnasi min rahmetin fela mumsike laha. Wa ma yumsik fela mursila lahu min ba'di. Wa huwa al-azizul hakim što Allah otvori od svoje milosti ljudima, niko je ne može uskratiti. Niko je ne može oduzeti. Što Allah dadne od svoje milosti ljudima, niko je ne može oduzeti. A što oduzme, niko je ne može spustiti posla. Nakon Allaha subhanahu wa ta'ala. Svatate ajet? Alikum sam. U komentaru ajeta Dakle, samo kratko da kažemo. Šta znači ovaj ajet? Ako ti Allah dadne kakav musibet i dadne ti kakve musibete, te gobe i nedaće, ali ti u tome dadne milost, u tome ti dadne milost, u tim musibetima bude Allahova milost za tebe, ti nećeš osjetiti nikakve tegobe ni nedaće I taj musibet će za tebi biti najveći hajr. A ako ti Allah dadne kakve blagodati, obaspete kakvim dunjaličkim dobrima, užicima, a oduzme svoju milost u tome, ne, ne bude ti to dao iz milosti prema tebi, ne dade ti to iz milosti prema tebi, nećeš u tebe osjetiti ništa osim patnje, nedaći, tjeskobe i bola. Jeste razumili sad ovaj ajet? Ovo je najkraće tumačenje ovog ajeta. Allah subhanahu wa ta'ala je ljudima, mnogim ljudima dao, šta? Dao im dunjaluk, užitke, žene, metke. O tako, sve ono što oni misle da, da će u tome naći užitak. Šta su oni našli u tome? Patnju, nedađu. O tako, To ih na kraju dotuče i ubije ih. Taj metak, te žene, ta djeca, sve ono u čemu su oni očekivali da uživaju, kad im je Allah oduzeo milost u tome i nije im to dao radi milosti prema njima, šta, to ih je uni, uništilo. Drugi ljude, Allah subhanahu wa ta'ala im iz milosti uskrati im metak, učini ih okarama, tako. Uskrati im zdravlje, učini ih bolesnim, ali iz milosti prema njima. ovaj, zato što je to Allahova milost prema njemu, prođe kroz to dostojanstveno, toga ne dotuče, toga odgoji, toga učini jakim, toga učini zdravijim, tako učini ga sposobnim, bude Allahova milost u tome. Pa, kažu dalje, ovaj ajet upućuje na to da većina onih stvari koje ljudi vole i za kojima žude i od kojih očekuju užitak, u stvari će im nanijeti bol. A da je većina onih stvari u kojima ljudi, od kojih ljudi prezaju i bježe i koje su im mrske, je tako? I boje se bola i patnje u tome, da im je u tome šta? Sreća i, u, i užitak. I da im je u tome Allahova subhanahu wa ta'ala milost. Jer ove dunjalučke užitke Allah subhanahu ta'ala daje i vjerniku i nevjerniku. I nevjerniku. Vjerniku daje iz milosti, a nevjerniku ne daje mu iz milosti prema nevjerniku. Ne daje. Nego Allah subhanahu ta'ala doslovno je tako Innama yuridu Allahu an yu'adzibahum biha fi hayatid dunya. Allah subhanahu ta'ala samo želi da ih njima kazni i i djecom. Da ih kazni na dunjalu. pa bi s ovim ajetom i na ovakav način završili ovo. Sve u svemu, znači na kraju kad zaokružimo, ovo stanje muslimana u kojem se nalazi, nikako niko ne smije računati da to zlo, to je dobro. To je dobro za muslimane. Ova situacija će muslimane ponovo šta? Regenerisati, je tako? da je ostalo stanje blagostanja, tako i prevlasti, muslimani bi sve dalje bili sve nesposobni, nesposobni. Međutim, sad, iz ovakvog stanja, oni koji hoće da, i žele da izađu i da podignu svoju glavu, moraju šta? Postati vrlo spo, sposobni. Tako, moraju biti hajri u tom. Ovo je sigurno hajr za muslimane. Muslimani će, ukoliko ustanu i te, budu težili i išli za Allahom subhanahu wa milošću i blagodatima i donjalka i ahireta i budu išli propisani putem kojim je Allah tajna naredio, to će biti veliki hajer za njih. Iz ovog će izaći, ali tako, iz ovih musibeta će izaći. Sinovi ummeta koji će ostati, jel tako, izrodit će se heroji i junaci, jel tako, učenjaci, hrabri ljudi, koji će ostati da je istorija, ali tako bilježi, koji će dati svoj doprinos. U tome je hajr, ovaj umet će kroz ove musibete stasat, odgojit se, ali tako? Pa kad proživimo sva ova razilaženja, sve ove patnje, sve ove musibete, ali tako? Pa kad nam Allah smanav tajala otvore svoje milosti i kad uspijemo da se ujedinimo, onda ćemo znati to cijeniti i znaćemo kako to treba čuvati čuvati, znaćemo kako to treba čuvati. To je ono što sam za kraj htio, znači još jednom da se shvati, da se sa velikom nadom i povjerenjem u Allaha subhanahu wa ide dalje, da se ova dava ponese, da se prihvati emanet, da se prihvati izazov, je tako? Vedra čela s ponosom, hrabra srca, je tako? da će nas Allah subhanahu ta'ala pomoć i sve što nas zadesi na Allahovom putu. Ako si ti vjernik. tako? I ako se kloniš onoga što je Allah subhanahu ta'ala zabranio, izvršavaš ono što te Allah naredio, šta god te na tom putu zadesi, la tahsebuhu šerran lekom, nikako ne računaj da je to zlo za tebe, bel huve hajrun lekom. Nego je to dobro, dobro za tebe. To je sigurno dobro za tebe. U tome je hajr za tebe, moraš imati povjerenja u Allaha subhanahu wa ta'ala. Allaha molim da nas uputi i učvrsti, dobro za svoju pomoć pobjedu. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi najljepšom nagradom, da vas nagradi za vaše strpljenje i sabor, da imene mene samo učini od onih kojima je grijeo oprostio, sam sakrio, koji će u džennet uvesti bez polaganja računa. Allaha molim da nas učvrsti, da od nas na musibetima pokaže iman i čvrstinu, a da Allah sakrije naše sramote i da Allah od nas ne pokaže i da od nas ne izađe na musibetima ono što ne valja. Da nas Allah od toga sačuva. Allaha volim da nam se smiluje i da budemo od onih koji će u Allahovoj milosti živjeti i na dunjalku i na ahiretu i Allahovom milošću dženet biti uvedeni. Molim Allah subhanahu ta'ala da vas sve nagradi, svima podari bereket.